Мы просим Аллаха о близкой победе, о близкой победе на всей планете. Эй, иудеи, эй, вы христиане, знайте, не будет больше пощады. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Мы маджахеди войска Аллаха, нас вдохновляет книга Аллаха, сунна пророка, жажда джихада, все это вместе вера в Аллаха, сунна пророка, жажда джихада, все это вместе вера в Аллаха, сунна пророка, жажда джихада. Все это вместе вера в Аллаха. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Мы не боимся крови и смерти, мы не боимся встречи с неверным. Всю нашу жизнь посвятим мы Аллаху, Он направляет, Он вдохновляет. Всю нашу жизнь посвятим мы Аллаху, он направляет, Он вдохновляет. Всю нашу жизнь посвятим мы Аллаху. Он направляет, Он вдохновляет. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар akbar, Allahu akbar На поле боя мы как одинцы И не страшны нам ружья неверных Мы маджахеды с крепким иманом видно Аллаха мы уповаем Мы маджахеды с крепким иманом видно Аллаха мы уповаем Мы маджахеды с крепким иманом видно на Аллаха мы уповаем. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Вера в Аллаха, сила ислама, битва с неверным, смысл джихада – мы установим на всей планете волю Аллаха, власть шариата. Мы установим на всей планете волю Аллаха, власть шариата. Мы установим на всей планете волю Аллаха, власть шариата. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر